Türkçe үйренеміз қадірменді радио тыңдаушылар түрікше үйренеміз атты бағдарламаның жаңа бөлімінде сіздермен біргеміз алдыңғы сабақтарымызда осы шақ анық өткен шақ хабарланған өткен шақ және келер шақтың жіктелуін үйрендік етістіктің шақтарының түрік тілінде қалай қолданылатынын көрдік бүгінгі сабағымызда болса түрік тілінде ауқымды шақ деп аталатын шақтың қандай жалғаумен қайда және қалай қолданылатынын мысалмен үйренуге тырысамыз түрік тілінде ауқымды шақ іс әрекеттің әрқашан жасалғанын жасалатынын немесе болашақта да жасалатынын көрсететін етістіктің бір шағы басқаша айтқанда ауқымды шақ өткен шақта басталған әлі жалғасып жатқан немесе болашақта да жалғасатын іс әрекетті түсіндіру үшін қолданылады осы шақ р ыр ир ур және үр жалғаулармен құрылады яғни осы жалғаулардың етістіктің түбіріне жалғануымен ауқымды шақ қалыптасады ауқымды шақ көптеген тілде қолданылмайды ал түрік тілінде болса ең көп қолданылатын шақ болып табылады енді етістіктердің ауқымды шақта қалай жіктелетінін мысалдармен тыңдап көрейік Келерім. келермін келерсің келерсің келерсіз келер келер Geliriz, Келерміз. gelirsiniz, Келерсіңдер, келерсіздер. gelirler, Келер. Немесе okurum, оқырмын, okursun, оқырсың, оқырсыз, okur, оқыр, okuruz, оқырмыз, Okursunuz. Оқырсыңдар, оқырсыздар. Okurlar. Оқыр. Ардақты тыңдаушылар, ауқымды шақтың жіктелуінің түрік тіліндегі қалпын екі мысалмен көрдік. Басқа етістіктерді де осылай жіктеуіңізге болады. Енді қалам мен қағазыңызды дайындап, мысалдарды тағы бір мәрте тыңдап көргеннен кейін жаңа етістіктерді жіктеуіңізге болады. Келермін. Gelirsin, Келерсің, келерсіз. gelir, Келер, geliriz, келерміз. gelirsiniz, Келерсіңдер, келерсіздер. gelirler, Келер. Немесе okurum, оқырмын, okursun, оқырсың, Оқырсыз. оқыр, Оқыр. оқырыз, Оқырмыз. Okursunuz. Оқырсыңдар, оқырсыздар. оқырлар, Оқыр. қадірлі тыңдаушылар бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды алдымыздағы апта түрік тілінде етістіктердің шақтарының болымсыз түрлерін үйренуге тырысамыз қайтадан кездесу тілегімен hoşça kalın Türkçe үйренеміз